Τώρα θα χορέψουν Θα φάμε και θα χορέψουν Ύστερα θα πιούμε. Θα πιούμε και θα στιανέψουν Τώρα θα σιορτάσουμε. Πόσο όμορφο κυλάει στη γλώσσα. εκ των Τα λεπτά μπλαν, oh! Δεν καταλαβαίνει τι λέω, γι' αυτό μπήκα σε παρένθεση. Αν φυσήξει το φίλο αυτό, ίσω ενστερνιστεί στι απόψει μου περί πάθου. Διάπλαση συνάντηση με το μέγεθο του πέου και μια ξέχαστη ιδιότητα θα διακρίνει πάνω σου. Εκείνη του ευθοραστή. Ω ναι, ναι, ω ναι, ω ναι, ω ναι, ναι. ναι, ναι. Στρέφει, Οπ! Σ' αγαπώ, ρώτα και τον Ιωάννη. Σ' αγαπώ, ρώτα και τον Ιωάννη. Εκόβω το επιφόρημα, το με συμβουλεύει. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Πειράζομαι.